بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا أي باب الأخير من الشرك الاستعانة بغير الله استعانة استعانة آه، استعانة نعم معنى إنه كان رجالا من الإنس يعوذون يعوذون أمر يعوذون الاعتصام الالتجاء فزادهم رهقا حكما نعم الإنس نعم وللإنس وللإنس ضعف ضعف وخوف ماذا تقول إذا نزلت في منزلا جديدا كلمة الله تامات من شر ما خلق نعم يجوز الاستعاذة بصفة الله نعم وما هي كلمات الله هنا طيب الآن ندخل في باب جديد هذا باب طويل شوية طيب هذا يعتبر الباب الثالث عشر خازن باب يقول باب من الشرك أن يستعيث بغير الله أو يدعو غيره الشرك استعاثة وأطفئ الله إذا isti'atha, أطفئ Allah وقد ذكرنا التفصيل في ذلك وقد ذكرنا التفصيل في ذلك. وقد ذكرنا faut pas Allah, كذلك يجوز إذا كان فيما يقدر عليه المخلوق والاستعاثة وطلب العوث أي النصر في أثناء الشدة ولا ديفكولتي قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne pourra ni te profiter ni te nuire Si tu le fais, tu seras du nombre des injustes. يقول لا تدعو يشمل الدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم dans ce verset le dua ولا تدعو toute forme de dua مسألة وعبادة الى الله عز وجل الله عز وجل صدغس آه، النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه معصوما عن الشرك donc ça n'est pas pour nous car lui ne le fera pas ما اي لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك هنا ما اسم موصول معنى الذي يشمل كل ما كل مدعوين من دون الله لأن الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم sont les noms qui englobent des généralités. Donc toute chose invoquée en dehors d'Allah rentre dedans. ينفعك أي يجلب al-naf qui t'apporte ce qui te profite. يضرك يوقع بك الضرر. أو bika بك darar qui te fait atteindre par un mal. فإن فعلت jamais لفاء أي فإن دعوت غير الله إذن أي حينئذ à ce moment من الظالمين sera du nombre يعني المشركين وقد ذكرنا الاستعاثة طلب العوف والدعاء أشمل كل استعاثة دعاء وليس كل الدعاء استعاثة الدعاء le c'est plus large الاستعاثة c'est un خاص طلب العوف النصر اما الدعاء هو أشمل الدعاء نفسه هو أشمل يقول في الشرح الإجمالي ينهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والنهي لجميع الأمة عن عبارة والسؤال كل ما سوى الله Parce que verset Allah Azza wa Jal interdit à son prophète et cette interdiction concerne toute la communauté. Donc il informe, ou plutôt il interdit toute forme d'adoration ou de demande autre qu'Allah. من دعاء العباده وهذا لان كل ما سوى الله لا يملك لاحد نفعا ولا ضرا ويخبره بانه لو فعل ذلك وحاشاه صلى الله عليه وسلم فسيكون من المشركين كاصل الله عز وجل في تطي تي دوموند donc le fait de faire cela sera du shirk si le nabi sallam a fait et comme on l'expliquait, l'exemple de cela, il est infaillible, mais il aurait été du nombre des mouchriquines. Donc cela est valable pour nous. يقول في الفوائد أن جلب النفع ودفع الضر من خصائص الله عز وجل celui pour apporter un bien et repousser un mal حقيقة ثانيا أن من دعاء أو من دعا غير الله معتقدا أنه يملك النفع والضر دون الله فقد أشرك celui qui invoque autre que Allah ou qui adore autre que Allah croyant que autre que lui possède le bien ou, ou pousse un mal il l'aura associé ثالثا اعتبار الشرك ظلما le shirk est du ظلم لأنه وضع الشيء في غير موضعه donc tu ramènes l'adoration à autre sa place فهذا ظلم يقول في الدليل الثاني قول الله تعالى وإن يمسسك الله بدور فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به <clears throat> يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم que si Allah te touche d'un mal, celui peut te l'enlever. Et si tu veux un bien, nul ne pourra repousser sa, grâce. Et il atteint qui il veut de ses serviteur. Il le à le miséricordieux. Donc pour dire dans les moments de Shidda, la al Car ce qui t'atteindra, c'est Allah qui a voulu que ça Donc c'est à lui que tu dois demander qui vont dire cela. يقول في الشرح الكلمات وإن يفسك الله بدور أي إن ينزل بك ضر من الله فكمرضه نحوه c'est une chose t'attaque comme une maladie ou autre difficulté فلا كشف له أي فلا مزيل له nul ne pourra le retirer وهذه الآية قد مرت بنا في أول, أول الكتاب لا من نعم، تعلقش بشيء تعلق Shein Mukila Ilehi. Mais plusieurs versets peuvent être employés comme dans différents abouabs, car ils sont des versets généraux. Wa in yuriduka bi khayrin ay yukaddiru laka khayran si Allah te veut un bien. Fala rada li fadlihi ay la fala mania li fadlihi. Personne ne pourra l'empêcher. Yusibu bihi ay yakhussu bihi. Il particularise ce qu'il veut par cela. Al-Ghafour, ay Kassir Al-Maghfira, liman taba hatta an shirk. Le grand pardonneur, celui qui sera repenti même du shirk. Ar-Rahim, Kassir Ar-Rahma, celui qui est plein de Rahma, plein de miséricorde. يقول في الشرح الإجمالي يخبر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن الخير والشرك كل كليهما مقدران من الله عز وجل في la forme Allah son, son, son prophète ce verset que le bien ou le mal tous les deux sont prédestinés par Allah وأنه لا يملك أحد من الخلق كائن من كان كشف الضر عن أحد ولا دفع الخير عن أحد et que personne de la création ne détient le moyen de retirer un mal de qui que ce soit ou d'apporter un bien à qui que ce soit. Tout cela يكون بقدر الله. وأن التصرف المطلق كله لله. Et que le contrôle total et total de base revient à Allah. Après Allah, comme on a expliqué, fait des causes. Un tel t'a aidé, Allah fait que c'était une cause pour toi. Un tel t'a nuit, Allah fait que c'est un tel t'a nuit. هكذا. يحرم من يشاء بحكمته ويعطي من يشاء بفضله وأنه كثير المغفرة لمن تاب حتى عن الشرك وكثير الرحمة لمن تاب donc il prive qui il veut de sa sagesse il la donne qui il veut de sa grâce et qu'il est plein de pardon pour ceux qui sont repentis même du shirk et qu'il est plein de miséricorde pour qui se repent الفوائد أن الخير والشر مقدران من الله le bien et le mal sont prédestinés par Allah ثانيا إثبات صفة الإرادة لله على وجه على وجه يليق بجلاله que l'irada, la volonté, est parmi ses attributs, comme cela lui convient. Allah il veut ou ne veut pas. ثالثا إثبات صفة المشيئة لله que là il y a كذلك la mashia min sifatillah les deux traduits par volonté en français et quand ذكرنا أن أن هناك فرقا بين الإرادة والمشيئة المشيئة elle a forcément lieu et lorsque Allah il aime ou qu'il n'aime pas والإرادة ذكرنا على قسمين celle qui est كونية qui est المشيئة celle qui est شرعية qui est que على cette-là, cette irada al-shad'iyya, c'est que ce que Allah il aime. Il n'a pas forcément lieu. Rabian, isbat kamal mulkihi wa sultanihi. Cela montre la perfection de son royaume, de son autorité. C'est pour ça que quoi qu'il arrive dans son royaume, c'est tout ce qu'Allah il aura voulu. Même s'il n'aime pas. c'est qu'il aura voulu et s'il n'a pas lieu c'est qu'il n'a pas voulu même s'il aime même s'il aime خامسا إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم يتضمن يتضمنان صفتي المغفرة والرحمة et parmi ces noms deux sont attribués deux sont affirmés ici qui sont al-Ghafour et al-Rahim qui renferment la sifat du pardon et celle de الرحمة لكن مناسبة الآية للباب le rapport du verset par rapport au chapitre حيث دلت الآية على أن كشف ضر وجلب النفع من خصائص الله عز وجل فيكون طلبها من غير الله شركا به donc repousser un mal ou apporter un bien cela est parmi les particularités d'Allah subhanahu wa ta'ala donc le demander autre que lui cela sera du shirk comme il a dit là si tu veux un mal d'accord nous ne pas le repousser et si tu ne te veux pas de mal personne ne pourra t'attirer de mal وهكذا يقول في الدليل الثالث قل الله تعالى انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون على خطاب نوح لقومه نوح qui parle à peuple il a dit vous ne faites qu'adorer en dehors d'Allah que des idoles que vous avez vous-même inventées ou plutôt vous avez inventé un mensonge car ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent ne peuvent, vous, ne, peuvent, ne, ne peuvent vous apporter aucune subsistance alors recherchez cette subsistance auprès d'Allah et adorez-le et remerciez-le c'est vers lui que vous reviendrez يقول في شرح الكلمات تعبدون عبادة لغة التذلل عبادة سي لوميلياسيون on لوميليتي بتو نعم لوميليتي لغة وشرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الافعال والاقوال الظاهره والباطنه et dans la législation c'est un mot mot d'ensemble qui regroupe tout ce que Allah aime et agrée, comme acte ou comme parole, qui soit apparente ou cachée. jam wasan. Wa wa ala kulli ma ubida min dunillahi sawa euh, nuhitat ala sura amla Donc, wasan, c'est une Tout ce qu'il y a dehors d'Allah. Qu'il ait une forme, qu'il ait été façonné ou pas. D'accord Et celui qui a été façonné, c'est à sonam. Takhlukoun ay tartadikoun, vous inventez. Ifkan kaziba. Ifkan kaziba, mensonge. Ces idoles que vous avez inventées ne sont qu'un pur mensonge. La yamlikoun, la kumunuska. Ne pour vous de subsistance. La laine tu vois ces gens qui adorent des idoles, les hindous, ce qu'ils adorent, est-ce que cela apporte quelque chose Non tu vois, des bouddhistes qui adorent Bouddha ou autre, est-ce que cela leur apporte quelque chose Non. Ni richesse, ni nourriture, ni guérison, ni rien du tout. Juste un faux semblant de bien-être. ils pense qu'ils se sentent bien, d'accord, comme ils disent, un esprit saint, je sais quoi. Ces gens-là, la moindre épreuve, ils paniquent, ils sont dans la détresse, ils savent que Bouddha ne pourra rien faire pour eux. Au fond d'eux, ils le savent très bien. قال واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له Soyez sincères dans votre adoration, qu'elle ne soit que pour lui, sans associer. Washkuru la et remerciez-le. Kumu bita'ati ala nu'ama'i Le remercier, c'est quoi C'est pas dire merci et après tu t'arrêtes. c'est l'obéir. Remercie Allah Azza wa Jal inclut de l'obéir. Parce que le choukr bil kalb shukr يكون بالقلب وباللسان jawarih. Donc quelqu'un dit je remercie Allah et après de ce que désobéir, on ne peut pas remercier. Il est إليه ترجعون أي بالموت ثم بالبعث فيجازي كلا بعمله ترجعون vous reviendrez vers lui c'est-à-dire vous allez mourir et ensuite vous serez ressuscité pour rendre des comptes et là il rétribuera chacun en fonction de ses actes الشرح الإجمالي يقبل الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن إبراهيم على جدي نوفت إبراهيم عفوا عليه السلام أنه بين لقومه أن حقيقة ما يعبدون من دون الله Awsan. La yamlikuna li ahadin darran wa la Ibrahim son peuple dans ce verset ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sont que des idoles qui ne possèdent ni bien ni mal pour quiconque. Ils peuvent rien faire. Des choses inertes, sans volonté, sans force, sans ilm, sans rien. Elles ne voient pas, elles n'entendent pas, elles ne parlent pas. وأنهم الذين يحتدقون الكذب بالنسبة النف إليها et que lorsqu'ils te disent que ces idoles apportent un bien, c'est un mensonge qu'eux-mêmes profèrent. Ces idoles ne peuvent rien apporter. Si te disent cette idole m'a fait quelque chose, il t'a rien fait du tout. Ça c'est toi qui mens. ثم بين لهم أن هذه الأوثان لا تقدير على شيء من الخيل وإنما يطلب الخيل كله من الله دون غيره et que ces idoles ne peuvent apporter aucun bien et que ce bien n'est demandé qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala وأنه هو الذي يستحق إخلاص العبادة وإخلاص الثناء والشكر لأن مال الجميع إليه بالموت ثم يبعثهم ويجازي كلا بعمله c'est lui qui mérite les éloges c'est lui qui mérite la sincérité c'est-à-dire que l'adoration ne soit vouée qu'à lui seul et le remerciement car chacun reviendra vers lui après la mort et ensuite tous seront rétribués en mesure de leurs actes par Allah et non pas par ses idoles يقول الفوائد أن أن أصل الدين الرسل والتوحيد la base de la religion des messagers c'est le tawhid Ibrahim appelait à cela Nuh avant lui appelait à cela وهكذا كلهم ثانيا بطلان عبادة الأوثان la fausseté du culte voué aux idoles ثالثا أن الخير والشر muqaddar min Allah tout cela provient d'Allah Azza wa le bien et le mal Bien que le mal auprès d'Allah Azza wa n'est pas un mal c'est en réalité un bien c'est un bien mais nisbiyan de façon relative pour la personne ça peut être vu comme un mal rabian wujub ibaratillah wa shukri l'obligatoire de Allah de le remercier khamisan isbat al-mi'ad cela affirme le rendez-vous qui aura lieu après la mort le retour vers Allah مناسبة الآية للباب le rapport du verset par rapport au chapitre حيث دلت الآية الكريمة أن الرزق لا يطلب إلا من, من الله فيكون طلبه من غير الله شركا به ce verset indique que la subsistance seul Allah peut l'octroyer donc elle ne doit rechercher qu'auprès de lui par les causes que lui-même aura rendu légiférer et rechercher cela auprès d'autres que lui, cela est du shirk. Non. وكل هذا يدخل في الدعاء كل هذا داخل في الدعاء مفهوم هذا خلاص اليوم نقف هنا ان شاء الله والحمد لله رب العالمين